บุ๊กทูเจ็ดสิบสี่ส่ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง Demandez quelque chose. Demandez quelque chose. คุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะ pourriez-vous me couper les cheveux Pourriez-vous me couper les cheveux อย่าให้สั้นเกินไปนะคะ Pas trop court, s'il vous plaît. Pas trop court, s'il vous plaît. สั้นอีกนิดนะคะ Un peu plus court, s'il vous plaît. Un peu plus court, s'il vous plaît. ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะ Pourriez-vous me développer les photos Pourriez-vous me développer les photos Les photos sont sur le CD. Les photos sont sur le CD. Les photos sont dans l'appareil photo. Les photos sont dans l'appareil photo. ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะ Pourriez-vous me réparer la montre Pourriez-vous me réparer la montre กระจกแตก Le verre est cassé. Le verre est cassé. แบตเตอรี่หมด La pile est vide. La pile est vide. ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะ Pourriez-vous me repasser la chemise Pourriez-vous me repasser la chemise ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะ Pourriez-vous me nettoyer le pantalon Pourriez-vous me nettoyer le pantalon ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะ Pourriez-vous me réparer les chaussures Pourriez-vous me réparer les chaussures Pourriez-vous me donner du feu Pourriez-vous me donner du feu Avez-vous des allumettes ou un briquet Avez-vous des allumettes ou un briquet คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ Avez-vous un cendrier Avez-vous un cendrier คุณสูบซิก้าไหมคะ Fumez-vous des cigares Fumez-vous des cigares คุณสูบบุหรี่ไหมคะ Fumez-vous des cigarettes Fumez-vous des cigarettes คุณสูบไปไหมคะ Fumez-vous la pipe Fumez-vous la pipe